أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا ردوه إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wasalatu wasalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'awatihi wa istanna bi sunnatihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin sabon mu na fatoyi rahama inda ni shehu bala kabara nake gabatar muku da wannan shiri a halin yanzu tare da shehun mu a Dr. shek Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin islama da ke jami'ar bayar a nan kano a yau muna asabar 25 ga watan safar shekara ta 1435 bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 28 ga watan 12 shekara ta 2013 za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi kamar da aka saba ta lambobin wayar kamar haka wato Sufili uku shida sifili hudu daya hudu biyar biyar sifili bakwai sifili uku shida sifili hudu daya hudu biyar biyar ko kuma sifili bakwai sifili daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu sifili bakwai sifili daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma sifili takwas sifili biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku sifili takwas sifili biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyin ta adireshinmu na yanar gizo wato fatoyar hama at yahoo.com a karamakallah bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'du dan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh al-imam al-bukhari da muslim da imam ahmad da ibn hibban sun fitar da hadisi a cikin littattafansu daga abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce lam illa salasa isa ibn maryam wa sahibu jurayj وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها فأتته أمه وهو يسلي فقالت يا جريج فقال يا ربي أمي وثلاثي الحديث وانا حديثي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتكي yana ba mu labarin wani bawan Allah wanda ya shahara a cikin banu Isra'il da yawan ibada da tsoron Allah da yawan sallah da ƙiyamun laili ana ce da shi Juraic annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ba a samu mutanen da suka yi magana suna cikin zanin goyo ba sai mutum uku mutum na farko isa alaihi salam ya ce sai sahibu juraic yaron da aka haifa aka jingina wa juraic mai ibada ya ce shi kuma juraic wani mutum ne mai ibada sau ma'atan don haka ya yi wani ɗakinsa wato ya gina ɗakinsa akan tudu fakana fiha ya zama a cikin wannan ɗakin yana ibada yana sallah fa atathu ummuhu wa huwa yusalli sai wata rana mahaifiyarsa ta zo ta same shi yana sallah sai ta ce ya juraic wato ta kirawo shi yana cikin sallah sai ya ce ya rabbi ummi wa salati ya ubangiji mahaifiyata ko kuma sallata fa akbala ala salatihi sai ya ci gaba da sallarsa fansarafat ita kuma da ta ji shiru shiru sai ta tafi falamma kana min al atatu gobe kashe gari sai ta sake dawowa sai ta sake yin kicibus yana sallah sai ta ce ya jurayj wato ta kirawo shi shi kuma ya sake cewa ya rabbi ummi wa salati ya Allah ya ubangiji na mahaifiyata ga kuma sallata fa aqbala ala salatihi sai ya ci gaba da sallarsa fansarafa ita kuma ta juya ta tafi haka nan kashi gari sai ta sake zuwa sai ta riske shi dai yana sallah sai ta ce ya jurayj shi kuma ya sake cewa ya rabbi ummi wa salati ya ubangiji na mahaifiyata ga kuma sallata fa akbala ala salati sai ya ci gaba da sallata daga nan sai ta buɗe baki ta ce Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mu'minat ya Allah kada ka karɓi ransa har sai ka hada shi wato da karuwai fata zakara banu isra'il juraijan wa ibadatahu banu isra'il a cikin majalisansu guraren zamansu a guraren hirarrakinsu sai suka rika maganar juraij da yawan ibadarsa to akwai wacce mata wacce take karuwace mai zaman kanta ana labarin kenta sai ta ce da su in la'aftinan na lakum in kuna ga kuna so to ni kuma zan fitine shi dan ku gani saboda haka kamar sun an sa mata cewa e gwada fitinar sa mu gani fata'arradat lahu falam yaltafit ilayha don haka sai wata rana ta yi kokari ta kai kanta wato ta gabatar da kanta gare shi wato ga shi juraic amma sai bai kula ta ba fa'atat ra'iyan kana ya'wi ila sawmatihi sai ta zo sai ta gamu da wani makiyayi wanda yake sauka a gindin ɗakin juraic in yayi kiwo ya gaji sai ya zo gindin inuwa kusa da ɗakin juraic ya zauna ya huta sai ta zo gurin wannan makiyayi sai ta ba da kanta don haka sai ta yi ciki yayin da ta haihu sai ta zo da ɗan majalisar banu isra'ila suna shira suka ce ina kuma kika samu ɗawance sun ta zaman kanta take ba ta da aure amma ta zo musu da ɗa sai ta ce da su huwa min juraij ai wannan ɗan juraiju ne wato wannan da kuke yabansa ko kuke ambatan yawan ibadarsa da tsoron allansa da kawaicinsa da gudun duniyarsa haka wannan ɗansa ne haka sai suka zo fa'atahu fastanzalu sai suka zo suka ce to ya sauko daga ɗakin da yake wata ruwayar suka je suka gaya wa sarkin gari cewa ga abin da ya faru mutumin nan da ake zaton shi na Allah ne ashe bata gari ne gashi nan wance mai zaman kanta ma har ta yi ciki ta haihu ta hanyarsa sai ya ce je a zo masa da shi domin ya tsayar masa da ukuba saboda ya zama kamar ɗan damfara mai ci da addini don haka mutanen gari aka yi wato zuga aka zo aka same shi cikin ɗakinsa yana ibada suka ce to ya fito daga ɗakin suka fito da shi daga ɗakin suna dukan shi suka rusa ɗakin nashi shi kuma suka rika dukan shi suna zagin shi yana tambayar su menene ya faru mashi nukun mai ya faru ne ƙalu zanaita bi hazir baghi fa da tuminka kayi zina da wannan mata mai zaman kanta ga shi har ta haifan makaɗa ya ce ina yaron yake sai suka zo masa da yaron sai ya ce da uni hatta usalli ku kyale ni sai na yi sallah suka bashi ya yi sallah ya sallaci raka a biyu da ya gama sallar raka a biyu sai zo samu wannan yaro sai ya tsikari cikin yaron ya ce da shi ya gula man abuka ce kai yaro waye babanka yace ce fulan arra'i da makiyayi to daga lokacin da suka ji yaro ɗan ƙanƙani wanda yake cikin zanin goyo jariri ya buɗe maki yayi magana babu shakka wannan babban al'amari ne da dole su girgiza dole su tsorata sai suka taho suka samu shi jurai suka kama shi suna ta sumbatarsa suna ta shafar jikinsa suka ce rabni laka sauma'ataka min zahab suka ce za ma mu gina maka ɗakin ka da muka rushe da zinari wato maimakon ma da tabo za mu mayar maka na zinari sai ya ce la a idohu min tsinin kama kana sai a kudai mai yadda shi na tabo wato ku gina min shi da tabo kamar yadda kuka same shi sai suka yi wani ita ce ruwayar da ta zo dangane da kissar wato wannan juraic rai za mu ga kissa ce da ta kunshi abubuwa da yawa wanda za su haskaka mana rayuwa da kuma tarbiya da za mu samu da ta annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ba mu labarin wasu jarirai da suka yi da suka yi magana suna ƙanana, sun suna cikin zanin goyo kafin su kai lokacin magana a nan hadisin an faɗi uku amma wasu hadisai sun zo sun faɗi wasu da dama banda waɗannan ukun da suka zo a cikin hadisin juraic akwai a kistar mai yi wa ainihin fir'auna yar fir'auna ta jarkai ita ma akwai wani yaro da ya yi magana a cikin kistar hakanan akwai ashabul ukhdud da Allah ta'ala ya bamu labarin su su akwai yaro karami a cikin zanin sa da ya magana hakanan kisar annabi yusuf wanda shi ma aka samu mai shaida daga cikin gida ya yi shaidar cewa ga yadda ya kamata a yi bincike a gano waye mai laifi tsakanin annabi yusuf da ita matar al'aziz shi ma anan jariri ne magana saboda ka akwai wasu ma da baya da suka zo a cikin wasu hadisai wanda yake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da labarin waɗanda suka yi magana gwargwadon abin da aka yi masa wahayi waka da da an masa wahayi mutum uku daga baya kuma ya ji kari ya kuma ba da labarin saboda ka sun kai biyar ko shida a wani hadisin yana nuna girman kudurar ubangiji ta yadda zai iya haifar da wani abin da ya saba al'ada ubangiji da ala yana yin abin da ya saba al'ada bisa ga al'ada yaro baya magana sai ya kai wasu shekaru sai ya dauki wasu marahil sai ya bi wani zango-zango kafin ya fara iya magana amma ta farar daya a yaro cikin zanen goyonsa yana magana wannan wani abu ne wanda yake ya saba wa al'ada kuma ubangiji ta'ala ya yi wannan ne domin ya ya karfafa bayansa salihai ya nuna sa kuma ya nuna cewa shi mai iko ne a bisa dukkan komai sannan kuma daga wannan hadisi zamu gane cewa banu isra'ila duk da cewa wata al'umma ce da annabawanta suka yi ta gwagwagwa da ita suka yi ta fama da ita wajen biyar Allah wajen yin da'a ga annabawa da umarninsu duk da haka ana samun wasu 'yan tsirari daga cikin masu bautar Allah da gudun duniya wanda suka san Allah yadda ya kamata a san shi suke bautar sa yadda ya kamata a bauta masa kamar su shi wannan juraic da hadisin yake gaya mana kuma yana nuna mana cewa a lokacin masu bauta masu ibada masu kokarin su bauta wa Allah sukan yi kokarin su fita daga cikin wato su fita daga cikin al'umma ta banu isra'ila su koma guri guda can su killace kansu saboda zaman su a cikin jama'a jama'ar kuma ta riga ta lalace to ba za ta ba su damar su bauta Allah yadda ya kamata ba wanda yasa suke fita su kaurace su je su samu guri killace kansu da zama suna ibada su kadai inda mutane ba za su gansu ba ba san abin da suke yi ba su ba za su ga abin da mutane suke yi ba su ci su yi ta damuwa kuma eh, hadisin ya nuna mana cewa wannan kissa ta jurayish ta kasance bayan Annabi Isa alaihi salam domin kasancewar shi wannan jurayish rahib ne rahib ruhban kuma wasu ne da suke bauta a bisa a bisa abin a bisa a addinin annabi isa salam domin su ne suka kirkiro da kansu rahabaniyanci kamar da allah ta'ala ya faɗa wa rahabaniyatin ita da ma ka tabna ha alaihim saboda su suka fara yin wannan rahabaniyanci ta yadda za a kaurace wa jama'a aje a killace kai domin ibada addinin musulunci da ya zo ya soki babu rahabaniyanci a cikin addinin musulunci zaka babu maganar cewa ka fita daga cikin jama'a to ka je ka kulle kanka a cikin daki a cikin wani guri ba ruwanka da mutane ka ce kai bautar Allah kake annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mutumin da zai cakuɗi da jama'a ya yi hakuri ya jure akan abin da zai gani na bacin rai ya fa mutumin da zai koma shi kadai ya kebe sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mu'minu alladhi khaliqu an-nas wa yasbiru ala adahum khairun min al-mu'min alladhi la yukhaliqu an-nas wa la yasbiru ala adahum annabi ce mumini da zai takudu da mutane da ya hakuri haƙuri a kan abin da zai gani na ɓacin rai na cuta da za su yi masa ya fi alkhairi a gurin Allah sama da wanda zai ke kuduwa da mutane kuma ba zai iya haƙuri da cutarwarsu ba to wannan ya nuna cewa su a wancan lokacin suna yin wannan amma addinin musulunci ya fi son ka shiga cikin al'umma in ka ga inda ka ga an yi ba daidai ba ka yi umarni da ayi kyakkyawan abu ka hana abin da yake ba mai kyau ba ah, sannan a cikin wani hadisi za mu ga cewa shi juraic yana da uwa wasu kuma tana son shi tana son ta ga ta zo za ziyarce shi ta yi magana da shi ta tattauna da shi shi kuma koyaushe ta zo gurinsa zai ji cewa za ta samu cewa sallah yake yi ba ya son ya yi magana da kowa don haka yana jin daɗin wannan sallar ya sai yanki ta insha Allah a darasi na gaba za mu ci gaba da bayanin abinda wannan kissa ta kunsa ta juraij ar Allah ta'ala ya ba mu dacewa amin summa amin malam tambaya ta farko tana cewa shin malam ya halatta mutum ya shigar da abokinsa cikin gidan iyalansa to dan mutum ya zo da aboki ya shiga da su ya shiga da shi cikin gida su zauna wannan babu komai idan har ita matar tashi za ta yi sutura ta musu za ta cewa to ba zuwa za a cakudu ba tana zaune da kayan gida irin yadda wasu suke yi da sunan wayewa tare da cewa a musulunci wannan ƙauyanci ne ba wayewa ba ne za a zai zo da abokinsa su shiga gashi ga matansa a zaune da kaya wanda suke ba na ba sutura ta musulunci ba kuma zaune ana ana ba sutura ce ta ta da wacce kamata a ce wani wanda ba muharrami ba kuma ba miji ba ya gama ta a cikinsu a cikinta a zauna ana hira ana kaɗi ana wasa da dariya wannan baya daga cikin koyarwa musulunci amma don ya shiga da shi falansa ita kuma tana ɗakinta ko tana wato area ta tana aikace-aikacenta wannan babu komai amma zo a zauna irin yadda ake aka saba wannan ba dabi'a bace ta musulunci ba ba dabi'a bace ta bahaushe bahaushe baya irin wannan ko da wani zai shigo gida sai da ita matar gidan ta fito cikin sutura ta kamala wanda za ta gaishe shi ne ta gaishe shi ta koma ta ci gaba da harkarta a bangaren da take amma ba a zo a zauna ba yana fada tana fada eh, yadda za ka ga taɓarɓarewar ta kai har ma wasu daga cikin waɗanda suke da awar warewa za ga cewa zai zo mijin baya nan amma sai ya kwankwasa gida ta yi masa iso ya shiga falon ta shigo ita ma ta zauna ta hira ko mijin ya zo ya same su ko kuma ma bai zo ba ko yana gari kuma baya gari ai tun da dai gidan abokinsa ne to ko yana nan ko baya nan zai iya shiga ya zauna da matarsa su ta hira to musulunci ba zai taɓa yarda da wannan ba kuma da dama irin wannan ya haifar da abubuwa masu masu munin gaske saboda abinda shari'a ta hana babu shakka za ga shine maslaha ga ɗan adam da zarar ya ketare tsarin shari'a to kuma zai saka shi cikin wasu matsaloli ne wanda shi da kanshi zai za su su dame shi so aka a musulunci idan aka zo gida miji baya nan tafiya ake ba a shiga Allah cewa idan mata mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab in za ku in za ku tambayi matan da ba naku ba ba muharraman ku ba wani abin da za ku yi amfani da shi na aro to ku tambaye su ta bayan shamaki to ta kofar gida ku yi sallama kuna son ranka za a ba yaro ya aiko muku ko akwai a ce akwai in babu a ce babu amma ba daidai bane ku kutsa ku shiga gidan mutum baya nan ku zauna da matarsa ko ta kawo muku lemu a zauna kuma ana taɗi wai da hujjar cewa ai abokinsa ne ai babu matsala kuma nan matsaloli ma suke shiga masu yawa saboda haka idan har zai shiga da shi gidansa falansa ita matar tana area ta tana harkokin ta wannan babu wani abu amma a ta zo ta zauna da kayanta da take zama da su da take shiga ta zama da su a gida ta zo ta zauna a zauna ita hira ta faɗa ya faɗa abokinsa ya faɗa wannan gaskiya musulunci bai yadda da wannan ba sai tambayar da take cewa malam menene hukuncin wanda yake amfani da kayan ofishinsa akan bukatarsa ta karan kansa to abinda aka saya aka saye shi dan al'umma gaba daya halatta mutum ya dauke shi shi kadai a karan kansa shi kawai amfani da shi ba wato an saye abu ne domin ai amfani da shi a office misali a ce office yana bukatar wato a kunna generator misali za a sayi mai domin kunna generator da za a amfani da shi a ofis ko a ma'aikata sai wani saboda shi yana ganin mai iko ne ko mai mukami ne ko yana da ta cewa ya rika kwasar wannan man yana kaiwa gidansa yana kunna kaga nan yana kwasar almalul am ne yana kwasar dukiya ce ta Allah dukiya ta al'umma yana zuwa yana amfani da ita a karan kansa a bukatar kansa wanda kaga bai halatta ba wani abin da aka saye shi saboda amfani da shi a iya wannan ofis din ya mai da shi ya zama amfanin gidansa amma a cikin ofis din za a amfani da su wannan babu komai ko da ko shi zai mori amfani tun dai a cikin ofis ne na babu komai a ce in an yi baki akwai impress da ake bari a ofis na asaya musu lemo misali don kayi baki ka musu lemo da ruwa da za su sha da zama na bakin ko dai baki ne da suka zo na ofis wanda sun zo ne akan sha'anin da ya danganci ofis ko ku baki ne na shi personal wasu yan uwansa ne suka zo ziyararsa ofis don ya dauki abinda ake amfani da shi a ofis ya ba su na lemo ko na ruwa ba a cewa nan ya yi ba daidai ba domin al'ada ta gudana a irin wannan ba a ba a daukan shi laifi abinda kuma al'ada ta riga ta gudana da shi mutane suka fahimci wannan masu abin suka fahimci wannan ba a dauke shi a matsayin laifi ba to kenan ya zama kamar sharadi ya shigar da wannan ma al-ma'ruf urfan kal mashrut shartan amma abin da ya fita daga urfi wanda kai ma in an san kana yi zaka ji kunya to bai kamata ka yi shi ba ce da aka saya shi dan amfanin ofis ka dauka kamar da shi na amfanin ka kai personal misali a ce mota ce an saye ta saboda zirga-zirgar harkar ofis kawai ka dauke ta a matsayin mota ce da aka saye ta domin amfanin ka a gida wato ka riga kai matan ka biki ko riga kai matan ka unguwa ko matar ka in ba ta lafiya kai ta asibiti ko za a je ginin gida kauye ka ce a zuwa dauka akai a nan bai halatta ba inda kowa zai haka kowa ma ma'aikatar sai ce shi ma a masa haka kuma kai ma ba za ka da ai haka ba da za a kashe motar ne a cikin abinda ba dan wannan aka wannan a ofis a kungiya a komai ma daga ce ga wannan abu kamar ce ga wannan mota ta masallaci ce misali an ba wa masallaci wannan mota to bai kamata a ce eh, limami da yana liman ba shi kina mai da shi ta kai yaransa makaranta ko mai da ita ta ta kai matansa gidan biki haka za ce a ɗauki mota masallaci a je gidan biki to shi kenan duk yan unguwa tun da suna da haƙƙi a masallacin kowa ya matsala sai ce shi ma a zuwa a ɗauki masallaci a kai kada ya zama abin ya zama fauda ya zama hayaniya saboda aka akwai abin da zai zama na al'umma ne na kowa da kowa ne to shi kenan sai a amfani da shi akan wannan za a je karatu ne za a wani abu ne wanda ya shafi da'awa ya shafi karantarwa ya shafi ilmantarwa ko shi tafiye-tafiyensa da suka shafi wannan wanda ta shafi wani abu na ibada-ibada za a je wani masallaci sallah za a yi duk wannan ba komai amma ya zama na amfaninsa na gida kai yara makaranta kai mata abin nan barkar haihuwa duk wannan bai halatta to haka kayan ofis su ma in ya zama na kaya ne an sai su dan amfanin ofis to bai kamata shi wanda yake kula da abun ba ya mai da shi dan amfanin kansa in ya haka to ya wuce iyaka ya kuma shiga hakkin wasu sai tambayar aminu sani ya ce malam ya halatta mutum ya dubi ƙur'ani a karatun sallah to a wurin malaman a wasu gurin wasu malaman suna ganin cewa babu komai don mutum ya duba alkur'ani yayin da yake sallar farilla ko yake sallar nafila in ya fara da dubawa ko kuma daga baya ne ya bukaci ya duba kamar a gurin shafi'iya da kuma kauli wanda yake e, shine mai karfi a mazhabar imam ahmad suna ganin babu komai amma a mazhabar e, imam malik suna ganin bai halatta a yi haka a farilla ba amma ya halatta a nafila ya halatta a nafila mutum ya duba ya karanta ta ƙur'ani amma a nafilan ma suna cewa idan ya zama ya riga ya fara ba da ƙur'anin ba to makaruhi ne kuma bayan ya fara daga baya ce za ya ɗauko ƙur'ani kuma ya ci gaba da dubawa suna ga koda nafila ɗin ce idan har ka shige ta kafin wato ba da duba masu ba ba da duba alƙur'ani ba to ka ci gaba da haka amma kafin ka shiga idan kana buƙatar ka rike ƙur'ani in sallar nafila ce imam malik yana ganin cewa wannan babu komai kamar yadda yake a cikin littafin mudawwana nashi hujjar halaccin hakan a aisha radiyallahu ta'ala anha kamar yadda bai haƙe ya rawaito a cikin littafin sassunan aisha radiyallahu ta'ala anha tana da wani bararren bawanta da ake kira zakwan idan ramadan ya zo yakan yi musu tarawihi yakan yi musu tahajjudi amma yana duba musaf yana musu sallar ramadan kiyamu ramadan yana duba musaf yana karanta musu to a anan wasu kicci to ka ganin sallar nafila ce an yi wasu kuma suna ganin ai babu bambanci idan abin da ya halatta yi a sallar nafila ana iya yin safarin a sai dai idan nasi ya nuna cewa ba za a yi ba sannan kuma nasi shi shikenan sai a bari a yi kamar su iya da hanbaliya kenan Eh, wurin alahnaf su gaba ɗaya ma idan mutum ya sallar shi ta ɓaci domin su suna ganin kamar ya shagalta da wani abu wanda bai kamata ya shagalta da shi ba kuma shagaltar za ta yi yawa saboda zai shagalta da kallon musafi zai shagalta da buɗe shafi wannan aiki ne mai yawa a ganin su wanda zai ɓata sallah aiki ne mai yawa wanda zai ɓata sallah to idan akwai har akwai irin wannan sabanin kaga barin shi ya fi yin amfani Eh, abinda za ka zo ka yi wani yana ganin kayi makaruhi wani yana ganin kayi abinda ma zai bata maka sallah to bai zama larura ba sai ka haƙura ba sai ka yi ɗin ba sai ka yi kiyamun laida da abinda ya sauwaka ka haddace abinda ba ka haddace ba shi kenan amma da a ce mutum a kiyamun laili zai yi to ba ce sallar shi ta ɓace mutum da an samu na aisha radiyallahu ta'ala anha tana yi zuhuri yana cewa malamai ko kuma zababbun mutane a cikinmu kana na yanzu fil mushaf suna duba wato qur'ani in za su yi sallah kaga yana bada labarin malaman tabi'ai ne cewa su kan yi kaga ashe ba za ka bata mutum sallah ba dan wannan ba za ka ce dan mutum ya kalla ba sallah shi ta ɓaci amma kana iya kace masa in har zai iya hakuri din ya fi ya ɗauki a mafafin ya rike somin akalla zai rasa wata sunnar sunnar da zai rasa ita ce sunnar sa'idansa inda zai yi sujjada tun da an ce nusa sallallahu alaihi wasallam sallah hadisi ya tabbata cewa kane furu ya ila isu sujudihi yana sa ganinsa a inda zai yi sujjada to in mutum da mushaf a hannunsa yana budawa kaga babu tun ya ya tsaya yana kallon inda zai sujada zai zama yana kallon musaf ne sannan kuma zai shagalta da bude da bude shafi duk sanda ya kai karshen shafi ya buda haka kaga ashe wannan zai hana shi dabbaka wata sunnar ashe kaga wannan takila ce yasa wasu malaman malikiya suke ga afarilla a hakura da wannan fila kuma idan mutum ya zama ya fara ne da karatun musaf din to babu komai zai ci gaba da karantawa kila wannan magana ta zo tsaka tsakiya ce tsakanin masu hanawa duka da masu halattawa duka maganar malikiya na malik tsakiya take bai hana duka ba bai kuma buɗe ƙofar duka ba saboda haka idan har babu larura musamman ma mamu idan liman yana karanta ƙwa'ani yana mu mutane sallah kai mamu abinda ake bukata shine ka saurari karatu za ku rai alkur'an fastami'u lahu wa ansitu da haka kai baka da bukatar da zai sa ka rike mushaf ka saurara kai ka je kaga eh, eh, bukatuwar idan akwai ta ga muliman wanda bai haddace ba shi ma mu bai da wannan bukatuwar saboda shi daman mai sauraro ne kaga anan hakurin ya tsaya ya saurara ya fi a ce ya rike musafi da zai shagalta da bude shafi ya shagalta da ajiye shi duk sanda zai sujada in ya tashi daga sujada ya dauka sannan kuma ya ya hana shi dabbaka sunnar kallon inda kake tsora ka na su sujjada wannan ita ce maganar ta fi zama tsakatsaki wallahu a'lam sai tambayar da take cewa malam menene hukuncin waɗanda idan za a kama hayar shago a kasuwa sai su ce sai an ba su kudin takalmi a ka'ida ta musulunci da abinda baka da asararsa baka da ribarsa alkharaju bid annabi sallallahu alaihi wasallam naha naha ar-ribh ma lam yazman duk abinda idan aka yasa aka samu asara akan sa kai baka da asara to duk abinda yake na riba baka cancance shi ba idan dauka akai aka baka a bisa tsibin nafs tsibin nafs mutum yana so da da da da niyya ya dauka ya baka wani wani abu ne daban amma ka sharɗanta cewa kai sai an baka kuɗi sannan abu kaza zai yi tare da cewa abu kazan nan dan wani abu ya same shi na na na asara kai bata shafe ka ba to wannan haramun ne saboda in har kuɗin takalmin nan wato shi wanda zai karbi kuɗin takalmin nan ba shagonsa ba ne inda yau za a ce an yi gobara la kaddar Allah shagon ya ƙone shi ba fa asarar sa bace da asarar komai mai shagon shi zai dau asara to dan me zai shaddanta cewa sai an bashi wani kuɗi haraji ne a abin nan ne tara ce ko menene to irin wannan mutane su yi takatsantsan karɓar kuɗin da mutum ya san cewa ba shi da hujjar da zai gaya wa Allah cewa ya cancanci wannan kuɗin haram abin tsoro ne musamman ma in yana da alaka da wani dukiyar wani don wani abu ne kai wa Allah kai kaɗai kai da shi a lokaci guda za ka ɗaga hannu ka nemi gafararsa Allahu ghafurur rahim yi ya yafe maka amma in wani abu ne da ya shafi haƙƙin wasu mutane ko haƙƙin wani mutum ka ci to ko ka shekara nawa kana neman gafara Matuƙar dai mai haƙƙin nan ba shi ne ya yafe maka ba to wannan hakkin fa yana nan a kanka kuma zai bi ka har kabarinka kuma za a tashe ka da shi wani gobe kiyama za ka biya shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan mai ɗayan ku yake karɓar abu daga ɗan uwansa ba tare da haƙƙi ba lema ya akhudhu ahadukum mal akhi bizariha dan mai ɗayan ku zai rika karɓar ɗan dukiyar ɗan uwansa ba bisa haƙƙi ba saboda ka ya kamata a yi taka tsantsan da irin wannan a mai da abu ya zama wata al'ada da ba kai da ba dalili a ce shi mai gurin ba zai iya ba da haya ba sai dole ya ba wani kuɗi wanda ba gurinsa ba ba shi da wani haƙƙi a gurin ba shi da asara da ta shafi gurin ya ce sai shi ma an ba shi wani kuɗi in ba haka ba abin ba zai yiwu ba to wannan ni dai a shari'ar musulunci ban san inda za a yi masa gurbi ba amma abinda ba shari'ar musulunci take nunawa al-kharaju bid kana zai cin riba abinda ka san zaka asara a cikin sa abinda ka san zaka iya samun asara a cikin sa to shine zaka ci riba amma abinda baka da asara a kansa bai kamata kuma ya zauka ci wani moriyar sa ba ba tare da shi wanda zai baka abin da san ransa ba in yau bi tsibi nafsi kai kai masa hanyar samun gurin nan ya ji daɗi ya ce wani ga wannan sakamakon abin da kai mu wannan babu komai ko da ba kai masa komai ba ma yana da damar ya ɗau dukiyarsa ya ce ya baka wadda shari'a ta halatta wannan bal ihsani ne ma kai aka yi maka shi ihsani ne ma ya idan ya baka amma ka nuna cewa wani haƙƙi ne da sula a baka shi ba gaskiya wannan ya kamata mutane su taka tsantsan kuma babu abin da ya kamata musulmi ya taka tsantsan da shi gaba ya yi takatsaba a kansa kamar cin dukiyar wani ko mun kankantinta yana da haɗari yana da haɗari saboda babu mutumin da ya fi kowa asara irin wanda zai zo lahira ya zo da tilin ayyukan kwarai amma saboda mutanen da ya cuta ai ta kwasa ayyukansa na kwarai ana raba musu ƙarshe ya tashi baya da komai amma har ka ebo laifukan wasu ana yaba masa kuma karshe a kai shi wannan shine fi kowa asara duk wata asara da mutum zai yi ƙasa take da wannan sauraka asarar ne na karshe na hakika gangariya shine wanda zai yi tarin ayyuka na kwarai amma zo lahira gaba ɗaya a yashi aikin da yayi a ba mu wasu shi kaga ya kamata mutum ya taka kana sallah kana azumi kana nafilfulu kana azumin nafulfulu kana sadaka kana waye amma kuma kana yin wani abin da kake tara kanka nauyi ranar gobe kiyama ka zo kana biyan bashi lokacin da kowa yake son ya ga ya ga aikinsa na kware komin kankantarsa saboda yana son yana fatan wannan aikin nasu ya kai shi ga aljanna kai ka zo ga ayyukan ka zo da su amma ka zo ka cutu wannan zaraba haza wa taba haza wa zama la haza haka annabi ce ka cutu wannan ka daki wannan ka zagi wannan sannan kuma ka ka ci kudin wannan karshe fa yu'khadhu min hasanati fa yu'ta li wa yu'khadhu min hasanati fa yu'ta ai ta iban ladansa ana ba mu wannan a iba a ba mu wannan da an gama wani yazo ce ni fa akwai kasa a tsakanin Allah kuma a gurinsa ba a zalintar kowa ba wanda ake zalunta saboda ka kowa ya zo aka bincika yana da haƙƙi to za a dauki haƙƙinsa a bashi to mutum ya zo a irin wannan rana a ita kwashe masa a hasanatinsa ana rabarwa abu shakka a tsara babba don haka mutane a lura duniya wani abu ne dan takaitacce lokaci ne takaitacce ko shekara nawa kai dai akwai ranar da za zuwa cewa na ya koma ga Allah da ranar kuma aka faɗi wannan kalmar cewa ya koma ga Allah to kuma shi kenan komai fa ya tsaya cak sai abin da ka kaddamar na aikinka alimatsun sun ma kaddamar wa akharat shi wannan da ka kaddamar shi zai amfane ka a ka shi zai go amfane ka ba bayan tashi a lokacin da aka tashi ka domin hisabi Allah ta lafiya shi sai tambayar da take cewa wadda ta so daga safiya kurmi ta ce malam shin zan iya karanta fatiha na tofa a ruwa na sha ko na ba wani ya sha domin samun sauki daga cutar aljanu ko sihiri Eh, fatiha tana daga cikin abubuwan da ake ake magance cututtuka da su idan niyyar wanda zai yi amfani da ita ta kyautatu kuma ta dace aikin ya dace da mahallinsa fatiha tana daga cikin wannan sai yasa ake kiranta ma ruqya wato eh, fatiha tana wato ake kiranta addu'a ko tawaida abinda zai warkar sauraka a karanta ta a tofa a cikin ruwa a sha babu wani abu magabatan sun yi wannan kuma wasu sun jarraba wannan sun samu amfani mai yawa wa ibn qayyim yana fada cewa yana fama da rashin lafiya wanda ta hana shi wasu abubuwan da yake yi mana ibada cikin yaje yaje umara ko hajji makka yace to da ya karanta fatiha ya ya tofa a ruwa ya sha sai gashi ya samu sauki sai gashi yana ibadar da da da baya iya yin ta kuma mutane da yawa ya sha musu irin wannan kuma sun samu sauki saboda haka babu laifi da mutum ya tofa a ruwa ya sha ko ya tofa a ruwa ya ba wani sai dai a sani shi magani akan yakan iya zama magani ne amma kuma ya kasa su dacewa da muhallinsa shi wanda za a yi wa maganin baya da wato kyakkyawar dangantaka ko alaka da ubangijinsa tunda ita rukuyar nan addu'a ce sai a zo a yi ma wani saboda kyakkyawar alakarsa da ubangijinsa kyakkyawar zuciyarsa da husnul qasdi da yake cikin zuciyarsa kyakkyawan nufi da yake cikin zuciyarsa da tamamul yaqin da yake tare da shi cikakken yaqini da yake dauke da shi sai ga an yi masa ta amfani shi wani kuma saboda kasancewa dukiyarsa ba ta da kyau sai da Allah ba ta da kyau sai a zo a yi ta yi amma shi take amfanarsa ba wai don ita ba ta da amfani ba a saboda ba ta samu mahallin da ya dace da ita ba saboda ka kula da wannan za ita rukuya ba wai tana amfani ba ne akan kowa da kowa sai ya zama da shi mai rukuyar mutum ne na kwarai salihi wanda alakarsa da ubangi tana da kyau shi ma wanda za a yi rukuyar sai ya kasance haka sannan abin da za a yi rukuyar da shi kuma shi ma ya kasance wani abu ne da yake mai kyau a gurin Allah to aka samu waɗannan rukunai uku sun cika to sai a sa rai cewa abin da za a yi zai amfani insha Allah da aka babu laifi dan kin tofa fati a cikin ruwa kin sha ko kin tofa kin ba mu wani ya sha Allah ta'ala ya ba mu lafiya sai tambayar da take cewa shin ya halatta mutum ya bar ɗansa ɗan shekara ashirin yana shiga ɗakin matarsa ya shekara talatin kuma ba mahaifiyarsa ba? to a ka'ida wanda duk wanda mahaifinka ya aura matar da mahaifinka ya aura ta zama haramun a kankanta harim abadi har abada babu aure tsakaninku da ita garradin an daura aure an ce an shafa fatiha tsawon ta tare ko ba ta tare ba to wannan haramun ne a ce mutum ya aure ta ta zama muharramarsa ta haraba da to magana shiga ɗaki, su kribanta ko shakka wannan akwai abin dubawa duk da sai muharramarsa ce to amma shaidan yana iya yana iya yin hudubarsa ko ina. saboda haka abinda zai jawo shedan ya ya shiga tsakanin mace da namiji ya kamata a kauce masa koda kuwa a shar'anci akwai tarihi a tsakaninsu wannan bai dace mai ka duba ka ga hatta yan uwa waɗanda suka fito ciki ɗaya ya da kan ya da kani ko kowa da kanwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace in sun kai shekara goma a raba musu makwanci kaga ɗaya ne duk ɗayan mutum ɗaya ne watakila ciki ɗaya suka fito uwa ɗaya uba ɗaya amma salatu ya farri ko bai na filma ba mabaji in an sun kai shekara goma to kowa ya zama yana kwana a gurinsa daban kaga karewar haramci tsakanin ba da kanwa to amma shi ba ba inda baya baya hudu barsa aka ce ka a haraba su to da ka za a shi irin wannan in aka samu ko da matar babansa ce akwai haramci tsakaninsu ta kuma bai dace alka samu wata haduwa wacce shaidan zai iya amfani da ita ya kawo matsala ba saboda ta irin wannan sai a guje masa a kaushe masa don ya zama na ba a bawa shaidan wata dama sai tambayar sunusi yan musa ja'in ya ce malam dan allah na so a faɗa min takaitaccen tarihin yazid dan muawiya to yazid eh, dan muawiya ibnu abi sufyan al-umawi ɗaya ne daga cikin sarakuna da aka yi a tarihin musulunci mahaifinsa muawiya ibnu abi sufyan sahabi ne daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama waɗaya ne daga cikin waɗanda suka rika rubutawa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi wato shi mahaifinsa muawiya kenan kuma ɗaya ne daga cikin waɗanda suka yi shugabanci suka yi sarauta a cikin addinin musulunci ya rike khalifanci bayan alhassan ibn ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala an ɗansa yazid an haife shi a shekara ta ashirin 22 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama daga ba sahabi bane ɗansa ba sahabi bane haka yazidu ba cikin sahabbai bai taba ganin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ba a haife shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam an haife shi ne a zamanin khalifancin Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu kuma shi ya hausa rauta bayan mahaifinsa lokacin yana shekara 30 33 ba bayan mahaifinsa ya rasu shekara 61 ya zama ya zama shine shine sarki lokacin da ya zama sarki da yawa daga cikin sahabbai da suke da rai a lokacin wanda su suka cancanta su rike shugabancin kamar abdullahi dan umar ya cancanta balma ya fi mahaifinsa cancanta abdullahi dan umar ya cancanci ya zama shine khalifa sama da ma mahaifinsa wadda kasancewarsa malami kuma da dadde kuma mai ibada kuma dan babban sahabi kamar umar a ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu don haka kaga ya fi yazidi cancanta to amma sai kasance yazidi din ya zama shi ne shugaba su sai na umar din da sun bi sun yi mubaya'a sun haƙura a matsayin shi ne shugaba domin tsayawa a lokacin a ce za a yi tirijiya a ce za a yi jayayya za a yi rigima to za a zubar da jini ne a yi kashe-kashe abinda ba zai zama mai amfani ba ga al'umma saboda haka suka haƙura suka yi masa mubaya'a a matsayin shi ne khalifa a yazidu bai shahara a zamaninsa da wani ilimi ba wato ba wani malami ba ne daga cikin malamai da za ka ce malami ne na sunna da yake karantarwa to ba za ka lissafa shi cikin malaman tabi'ai ba malami ba ne kamar irin sa'idin musayyar irin su zuhuri da sauran malaman tabi'ai da ake da su ba a cikin malamai sana ba a cikin wasu auliya'ullahi salihina wasu waliyai masu ibada masu tsodo masu tsoron Allah duk ba a lissafa shi daga cikin waɗannan matashi ne ya tashi gidan sarauta ya kuma samu sarauta saura ka sarki ne kamar sauran sarakuna da suka yi sarauta a cikin tarihin musulunci yana da laifuka da yawa da ya yi wanda mafi girman abubuwan da suka faru a zamanin shugabancinsa wanda ya sa da dama daga cikin musulmi tun a lokacin har zuwa yanzu suke sun sun tuna abin suke ji ba daɗi akwai batun a kashe hussaini da aka yi a zamaninsa a zamaninsa husaini ibn ali ibn abi balib ya fito yayin da wasu suka nemi cewa ya zo su za su taimaka masa akan ya zama shine shugaba an masa nasiha a daidai lokacin kan cewa kada ya fita domin waɗannan mutanen da suka kira su shine mutanen kufa su kansu ba lalle ne su kasance masu gaskiya ba don haka za su yi masu shigo-shigo ba zirshi sannan kuma fada da mai mulki wani abu ne wanda galibi yakan haifar da fitina ce da za a zubar da jini kuma karshe ba za a yi nasara ba don haka ya haƙura kamar yadda sauran manya suka haƙura ciki har sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar da muka faɗa irin su a irin su abdullahi dan umar cewa haƙura to amma dai waɗancan su kuma suka nuna masa cewa ai babu komai ya fito su dai suna nan a shirye suke in ma za su ƙare ne sai sun ga cewa ya zama shi ne shugaba wannan ta sa ya fita kuma da ya fita ƙarshe suka watsi suka bashi yazidu ya aika da sojojinsa tare da umarni da ya ba wa ubaidullahi ziyad ibn abihi kan cewa a hana husaini karasawa iraq ka abashi karasa iraq bai ba da umarni cewa a yaƙe shi ba ballantana a kashe shi abinda ya ce kada a kyale shi ya karasa kufa shi kuma wanda aka bawa umarnin shi ne ubaidullah bin ziyad shi kuma sai ya ba da umarnin cewa in ta kama ma a yake shi yayin da sojojin suka je wasu daga ciki suka maga cewa a kashe shi don haka kaga kisan yazid kisan husaini ba wai da umarnin yazid ba ne shi yazid ya shi ba da umarnin kan a dakatar da shi kai ya je iraki domin yana ganin iya je iraki zai zama masa matsala saboda ana jin cewa akwai wasu mutane da su taimaka masa haka hana shi shiga iraki ko amma shi kuma wanda aka ba wa umarnin sai ya ce a yaƙe shi kuma wanda suka tafi yaƙar tashi wanda suka tafi yaƙe shi sai suka yanke hukuncin a kashe shi akwai wanda ake kira shammar eh, ibn zuljawun shi shi ne ya ba da umarnin cewa a iya kashe shi domin a lokacin ya a eh, hussein ya nemi ko a bashi ya koma makka ko a bashi ya fita jihadi can kan iyakoki na kasar musulmi ko kuma a kai shi gaban yazid wato ya nemi ɗayan uku su kuma waɗanda suke kamar nan sojojin a lokacin ya ba za a bashi ko ɗaya daga ciki ba kaga sun toshe masa duk wata hanya kai ya koma makka kai ya tafi makka kai ya fita ya tafi kan iyakoki na musulmi shiga cikin masu jihadi ka kuma kada kuma aka yi gaban yazid to shine nan aka yi ta fafatawa ƙarshe har aka kashe shi babban laifin yazid na farko bai nuna inkaransa ga waɗanda suka yi kisan ba sannan kuma bai ɗauki matakin yin su bai hora su ba ko hukunci wannan shi yana daga cikin abin da babban munkari da ya yi a lokacin koda ba da umarninsa a kashe ba ya kamata da aka yi kisan a ce ya hukunta waɗanda suka yi kisan ko ya fito baro-baro ya yi kace-kace da su ya nuna inkarinsu amma duk da haka ya karbi sauran iyalansa ya daren husaini da suka yi saura ba a kashe su ba ya girmama su ya karna su ya dawo da su madina Wannan wani abu ɗaya abu na farko kenan babban abu na biyu wanda shi kuma shi ma yana daga cikin abubuwan da ya yi na laifuka manya shine waqatul harra ya yaƙar mutanen madina lokacin da wasu daga cikin mutanen madina suka yi masa gore cewa ba za su yi masa mubaya'a ba to lokacin abdullahi dan umar ya hana su wasu daga cikin sahabbai kama abu sa'id al-khudri sun hana su amma duk da haka sai ya kasance ba su saurari wannan hannun ba suka ce su ba su masa gore ba shi kuma ya aika da sojojinsa aka shiga garin madina kai ta kashe-kashe kai ta kwasar kayayyaki wannan ita ce shi ake kira wakatul harra ta waɗannan abubuwa guda biyu ya sa muminai musulmi inda suke suna jin ɓacin rai da wannan abu da ya yi shi ya sa za a ga ibn taimiyya yana cewa Ah, yana daga cikin manyan laifuffukansa kuma inda ya faɗa a cikin littafinsa alwasiyatul kubra ibn taymi ya faɗi wannan a cikin littafinsa alwasiyatul kubra an samu mutane guda biyu sun karsu dangane da sha'anin yazid wasu suka dauke shi a matsayin kafiri fasiki zindiki sauraka suke faɗar kowane irin bakar magana a kansa har ma da abin da bai yi ba suna ƙara cewa yayi sannan kuma suna la'antarsa a matsayin addini la'antar nashi ta zama kamar bautar Allah ne suna bautar Allah da la'antarsa wanda har ma sukan yi amfani da wannan damar ta la'antar Yazid su la'anci ma wanda bai cancanci la'antar ba su la'anci ma wanda bai ji ba bai gani ba wato suna fakewa da la'antar Yazid su la'anto ne ya ce to waɗannan babu shakka ba sa kan hanya ta farki madaidaici domin cikin magabata na kwarai babu wanda ya kafirta Yazid saboda wannan ko ya shi da zindiki ne duk da kuwa sun yi inkari sun nuna ɓacin ransu da abin da ya faru sannan na biyu wasu kuma waɗanda suke ganin shi waliyi ne salihi ne ko ma sahabi ne wasu da ake wasu mabiya wani mutum da ake kira adibu musafir wanda har yanzu akwai irin su kurkushin su a iraki a cikin kurdawa ana kiran su yazidiya su kuma suna ganin shi ɗaya daga cikin manyan waliyan Allah ne kuma ɗaya daga cikin sahabbai ne ma har ma suna ganin sahabi ne haka suna girmama shi fiye da yadda ya kamata suna kuma la'antar duk wanda yake la'antarsa to su ma waɗannan ibnu ce su ma waɗannan batattu ne da wanda za su riƙi la'antarsa ta zama addini kuma su fake da la'antarsa su la'anci bayan Allah da kuma waɗanda su ce kuma kafiri ne zindiki da kuma waɗannan da su kuma su ce waliyi ne to dukkan su kan su ce mabiya musulmi na kwarai musulmi da suke tsakiya ce la nuhibbuhu wa la nasubbuhu ba ma san shi kuma ba ma zagin shi saboda zagi baya daga cikin abinda abinda aka aka tarbiyanci musulmi da shi shi yasa lokacin da aka tambaye aka da sahabbai suka ce rasulullah ba za ka la'anci kafirai ba kafirai ko waɗanda suka yi masa abinda duk suka yi masa suka kashe masa a musulmi eh, yan abin mabiyansa suka kashe masa yan uwansa suka kore shi daga kasarsa suka kwace dukiyoyinsa ce ala tal'an al-kuffar ya rasulullah an ci kafirai mana annabi sallallahu alaihi wasallam ni lam ub'as la'anan ni ba ko ne rika la'anta mutane ba ka ita la'anta ba ba addini bace ka zama addinin ka shine kai ta la'anta kai ta zagi kai ta tsinuwa wannan baya daga cikin addini shi yasa ahlus sunna suke cewa la nuhibbu ba ma san shi saboda abin da yayi sannan wala nusubbu wala nusubbu kuma za mai da zagin shi ya zama ya zama addini ba sauraka wannan ita ce a aƙida ta ta musulmi na kwarai dangane da yazidu shi yasa ka samu duk wani musulmi na kwarai babu wanda zai ce maka yazidu waliyi ne ko yazidu malami ne ko yazidu mai ibada ne ko yazidu kaza ne duk wannan littafin musulmi gaba ɗaya kakan babu wannan sannan kuma ba za su ɗauki la'antarsa wani abu ne na addini za su rika mai mai tuwa ba ka duba lokacin da mutanen madina suka ce za su yi masa gori cikin waɗanda suka nuna ba su yadda ba hadda ali ibn al-husayn zain al-abidin ali ibn al-husayn ji abin da yake ga husayn ibn ali wanda aka kashi wanda yazid din ya ba da umarnin a hana shi shiga iraq saboda a dalilin wani har aka kai ga kashe shi shi ali ibn al lokacin yana yaro karami ya samu ya aka sai samu shi ba a kashe shi ba na shi yazid din ya kai shi har madina to yana daga cikin waɗanda suka ce kada a ce za a fito na fito ko a yi bori shi kaga wannan ba shine abin dubawa ba abin dubawa shine wannan wani mutum ne da ya yi zamaninsa a wani lokaci ya yi abin da ya yi ya koma ga Allah shi ya sa annabi sallallahu alaihi ce la tasubbu al ila ma kada ku rika zagin matattu za su je su samu abin da suka yi haka wannan tsakanin shi ne da ubangiji ubangiji shi ya san irin laifin da zai kama shi da shi kai ba ka bane ya zama na kare ki wannan kamar addini ne kana maimaita shi a duk shekara ko kuma ma ka fake da wannan ka zagi wasu bayan Allah waɗanda sanda ma abin ya faru su sun koma ga Allah ba sa duniya ka ci gaba da zagin su kana bacin su kana faɗa musu baka wannan duk baya daga cikin addinin musulunci saura ka sarki ne kamar sarakuna da aka yi a tarihin musulunci kuma banda shi an samu wasu wanda ma sun fi shi a tarihi bakin tarihi wanda sun yi abin da abinda ma za ka iya kiran shi kafirci na kai tsaye suna nan kuma ana ana karanta tarihin su saboda ka ba abu ne wanda za a mai da shi addini ana ta maganarsa a da yaushe akai akai ba in karatu ya zo tarihi ya zo a bayar a wuce wanda yake na damuwa za ka ji damuwa amma kuma wannan ba za ta zama wani dalili ne da zai sa kuma ka shigo da wani wanda ba ba shi da ruwa ba shi da hannu a ciki kasa ka abin kuma sannan wannan ba dalili bane da zai baka dama ka kirkiri ƙarya ka jinginawa ko wanda ba yake maki a musulunci ba a so ka ƙarya abinda bai yi ba ka ce yayi wala jirman na kun shana'anu qawmin ala alla ta'dilu wa yadlu huwa aqrabu littaqwa kada gaba da mutane ta hana ku adalci domin su adalci wannan shine yake kusa da tsoron Allah Allah ka samu dace amin summa amin to alhamdulillah masu sauraro a nan muka kawo karshen wannan shiri namu na ya rahama a yau kada a manta za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi kamar yadda aka saba ta lambobin waya kamar haka wato 0700 36 04 biyar biyar sifili bakwai sufili uku shida sufuli hudu daya hudu biyar biyar ko kuma sufili bakwai sufili daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu sufili bakwai sufili daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma sufili takwas sufili biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku sufili takwas sufili biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku za kuma iya aiko mana ta adireshinmu na yanar gizo wato katoyi rahama at yahoo.com da aka madadin shehun malaminmu a doktor shak muhammad sani umar rijiyar lemo babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin islama da ke jami'ar bayar a nan kano da kuma bashir idris ungogon da ya sada mu da ku ni shehu bala kabara nake cewa mu haɗa wani shirin da yardar allah كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما